tylko um, są kategoriami, że jest to produkt um, do rynku, a tak naprawdę jest kategoriami, że to jest coś więcej niż tylko prawo pracy. Myślę, że um, udało nam to osiągnąć. Pomysł, e, jeden fakt, że w roku 2005, kiedy wprowadziliśmy 1006 na udało nam się do rzeczy, których wcześniej nie było. Po pierwsze, gra została uwielbiona dzięki udziałowi Darka to był jeden z dużych problemów, który rozwiązał. A kolejną rzeczą było nawiązanie współpracy z klubami osób seksualnych, e, którą to organizuje. To był taki kolejny element, który zbliżył piłkę e, do, do, do polskich klientów tak naprawdę. Otrzymali wreszcie coś, z czego e, mogli być dumni i, i, i z czego mogli tak naprawdę korzystać. FIFA 08, która, w tym premiera będzie przed jesienią, prawdopodobnie koniec e, września, początek października, przynosi również kilka nowych rzeczy i szczególnie miło jest nam e, o tym właśnie tutaj Państwu opowiedzieć. To, co jest już standardem tak naprawdę, czyli oczywiście kontynuujemy współpracę z Dariuszem Krokowskim i Włosem Czarnowiczem. Darek e, będzie miał możliwość powiedzenia kilku słów na temat dźwiękowi gry, a ja pamiętam to tyle, że mniej więcej 45-50% elementów e, tak zwanych voice'ów, nagrań e, zostało od nowa doimplementowanych do, do tej gry, także mamy praktycznie powiem nowy komentarz i myślę, że to tak jaką jakość osiągamy w tym roku, to będzie mocno słyszalne przede wszystkim, z jesteśmy bardzo dumni. A oprócz tego a, myślę, że powiem o kilku innych bardzo ważnych które się wydarzą. Um, jedną z takich rzeczy jest to, że my, tak jak powiedziałem wcześniej, opiekujemy się kategoriami słabych zjawisko i takim niewątpliwie jest. Um, w chwili obecnej w e, Opalenicy pod Poznaniem odbywa się wspaniały turniej dla młodych chłopaków turnirem chyba, którego my również jesteśmy e, w jakimś tam stopniu sponsorem. Jest tam szczególnie dlatego, że 5 tysięcy młodych, fajnych chłopaków, 200 klubów e, praktycznie z całej Europy bawi się wspólnie przez kilka dni, grają w piłkę i na tym też nam zależy. nie tylko gramy oczywiście przed e, ekranem telewizora w domu czy z kolegą, ale przede wszystkim, żeby czerpali na z gry, a potem godzinę boisko i dalej się bawili. Przecież to osiągamy i takie działanie będziemy dalej kontynuować. Jednym z kolejnych bardzo elementów, które, jeszcze się wydarzą, jest, jest to, że oczywiście mamy nowe próby, mamy pierwsze klasy, czyli wszystkie próby, które awansowały w roku do pierwszej ligi będą obecne wyższe, z czego się bardzo cieszymy. Ja wiem, że padło pytania, kogo nie ma w bo nie będą, od razu jestem przygotowany na to i mówię, jak to wygląda. Oficjalnie zdecydowanych nie mamy dwóch klubów. Zarówno to jest Polski, E, nie chorągiewna. Mniejszych okoliczności tych grup nie ma, Stasia się wydarzyło, będziemy się starali oczywiście z całej mocy, żeby te jakby znalazły się w przyszłym roku, natomiast nagrodę tą mamy aktualnie myślę, że 85% e, składu na to zakładu, że jesteśmy, tak jak powiedziałem, bardzo, bardzo zadowoleni. E, proszę Państwa, Stadem 8 tak jak powiedziałem, kolejne ważne wydarzenia. E, jeśli mogę, chciałbym sekundkę na scenę zaprosić przedstawiciela e, portalu gazeta.pl, Mam Roberta Stamaka, który za chwileczkę powie o tym, co ważnego nasze dwie firmy, tak mi się wydaje, bardzo ważnego, tak, poprosimy o Także Szymon przekazuje głos, Pan Robert powie. Dzień dobry Państwu. Jak Pan odpowiedział, apel w gruncie rzeczy na cel tego spotkania nieco szerszy, bo wszystkie media Agony. E, prowadzimy rozmowy z Electronic Arts na temat objęcia patronatem Wi-Fi Fazer 8. Partnerem flagowym medialnym będzie Sportel. Niemniej pozostałe trendy takie jak Kosmosa.pl, Kosmosa Metro, Mm, a w jakiejś mierze pewnie gazeta mobile również będziemy wykorzystywać. E, podpisaliśmy już umowę o poufności, co możemy powiedzieć, e, pracujemy w tej chwili nad szczegółami. E, istotne jest to, że jak powiedziałem, będziemy działać na kilku płaszczyznach. Po pierwsze, chcemy wspierać FIFA w sposób redakcyjny, otóż będziemy informować o rozgrywkach, miał nowościach pracujemy nad stworzeniem specjalnego kącika poświęconego grom. I to myślę, że na początku będzie FIFA, w dalszej perspektywie pozostałe gry Electronic Arts, Koszyki czy Sims. E, pracujemy również nad tym, żeby wykorzystywać w portalu elementy multimedialne, którymi Electronic Arts dysponuje. A chociażby pomysł e, wydaje nam się bardzo fajny, to jest e, prezentacja demo do ściągnięcia użytkowników na naszym portalu. No i to, myślę, co jest następnym krokiem, ale dla nas atrakcyjne i e, nieco różniące od tego, co jest dostępne na rynku, to są elementy mobilne. E, będziemy przede wszystkim chcieli oferować kontent personalizowany z G e, na stronie komunikacja.pl. Będziemy podejmować współpracę jeśli chodzi o naszą grę e, w pewnie Państwo znacie tą grę, nową odsłonę uruchomiliśmy cały miesiąc temu. Dzisiaj się zbliżamy do około 50 tysięcy użytkowników. To jest gra również piłkarska, ale nie taka jak FIFA, bo jest menedżerem sportowym. Wydaje nam się, że istnieje tu naturalne złożenie, naturalne uzupełnienie pomiędzy tymi grami. Nie jest to gra zręcznościowa, tylko E, jesteśmy również e, partnerem strategicznym e, Orange Web. Obsługujemy ekskluzywnie na platformie Orange Web rozgrywki Orange Ekstraklasa. Więc również myślę, że w ramach tej współpracy będziemy wykorzystywać materiały Electronic Arts i dostarczać ich użytkownikom mobilnym. Pozostałe rzeczy myślę będzie, będziemy omówić tak, na dzisiaj na dzisiejszej najważniejszej informacji jesteśmy. No to powiedzmy z mojej strony, e, czym jest Pesta.pl, a czym jest e, ta firma. Myślę, że nie, nie żadnej informacji tutaj nie przedstawiać specjalnie więcej. Natomiast e, myślę, że fantastyczną rzeczą jest to, że dwie duże marki spotykają się kilka miesiące, wspólnie ciekawej współpracy i tak naprawdę to jest całkiem Jesteśmy, tak jak Konrad powiedział, już po, po porozumieniu. A o tym wiemy, że w najbliższych tygodniach będziemy mogli przyjść do konsensus i ja bym też Państwu będziemy się starali informować. Dziękuję bardzo. Um, proszę Państwa, jedną z ważniejszych rzeczy, które dzisiaj się wydarzy, to jest prezentacja naszej gry, która zostanie a, przeprowadzona przez naszego specjalnego gościa, pan jest Kosotak, e, który specjalnie z Kanady przyleciał po to, żeby zaprezentować nam grę na, na, na, na konsoli PlayStation 2. Pol jest producentem e, gry, to tak zwaną konsolę obecnej generacji. I tak naprawdę, jeżeli Państwo mnie dopytacie o czym jest tak dalej, ja pewnie będę mógł Państwu powiedzieć tę rzecz. Natomiast to jest człowiek, który z tą grą, e, myślę, że od półtora roku co najmniej śpi, myśli o niej pod prysznicem, jak wie też pewnie nie myśli, wie o niej wszystko tak naprawdę, więc E, naprawdę idealna oczywiście osoba do tego, żeby tam prowadzić. Też tylko zwróciłem natomiast ja jeszcze chciałbym tylko wykazać, że mamy tutaj Darka Kowalskiego dzisiaj. E, chciałbym na sekundę o mnie poprosić, e, bo jak Państwo wiedzą, Darek to ikona radiowa i telewizyjna w Polsce. Dzięki Darkowi Budkowi ta gra tak naprawdę no, posiada ten charakter i, i możemy być szalenie szczęśliwi, że era e-commerce jest w tej grze, bo to nadaje tej grze naprawdę pewnego rodzaju solidności i grzeża. I dokładnie tak jak te sieci gdyby wyglądały na tej samej to że jeżeli ją uruchamiamy, to czujemy się tak, jakbyśmy oglądali Netflix i na tym to, to, to, to miał polegać. Więc ja witam Darka bardzo serdecznie. E, niestety Włodek Czarnowicz nie może być dzisiaj z nami, za to przepraszam, natomiast ja też mam okazję, że jest Darek. Bogu e, tradycyjnie już podziękuję za współpracę. E, I e, to cóż, poproszę Darko Sowa komentarza od tego, jak się pracuje z ekipą, co to jest w ogóle, bo wielokrotnie Darek podkreślał, że jest zupełnie e, innego rodzaju życie. No cześć, nie więcej witam Państwa bardzo serdecznie, jakoś tak mam mało życia w sobie dzisiaj, jak Pan tak tutaj Tomek rozpoczynał, to tam zawsze jest takie zdanie wypisywane przez reżysera Kowiska, czy całej uroczystości przewidywane są prawa scenariusza, ja za siebie nie dopraszam się, ale zapomniałem się, że warto. Witajcie, obrażam czym jest Hipa. Ona jest dla nas e, dużą rzeczą przygodą z Włodkiem i powiem, że jest to praca no, niedosłownie z samym mikrofonem, bo absolutnie elektronika zawołała wszelkie szczegóły, zresztą jest to wymóg światowy, nad czym dbają zawsze przyjeżdżający przedstawiciele elektroniki Arts z Kanady. Rozpoczynając naszą przygodę w 2006 roku przygotowując pierwszą polską wersję językową e, Rzecka już leciał, przygotowywaliśmy drugą, było również tak samo. Oni po prostu najpierw życzyli sobie poznania głosu, dowiedzenia się, co to za osoby zostały zaproszone przez polską stronę elektroniki Arts. E, potem chcieli posłyszeć i zobaczyć, jak to wszystko wygląda w pracy. To oczywiście nie jest piłkarskim, lecz dosłownie tego słowa znaczeniu. To jest urodzonymi wyobraźni i myślę, że e, mogę powiedzieć śmiało w imieniu Włodka i swoim, że jest to powrót do czasów radiowych, gdy e, człowiek co widział, co mówił, ale nie do końca. Poddaje się nic nie widzi, a mówić trzeba. E, tak jak powiedziałem, uruchomienie wyobraźni przede wszystkim, no i troszkę ta pracownicza praca, e, nad którą Pierwszy sprawował Józef tutaj siedzi z nami, ale człowiek, który ma swój wymierny wkład w FIFA, kolejne wydanie tej FIFA, to Krócej, który jest reżyserem dźwięku i nie przepuszczał nam najtrudniejszych rzeczy. Jakiejś nieczystości językowej, prawda? E, braku jakiegoś ciągu logicznego. Powiem Państwu pokrótce, naszego kolegę. Oczywiście dostajemy jak gdyby no, mm, soczeć z Kanady, oparty, no wiadomo, na, na ojczyźnie futbol, czyli na Anglikach, na angielskich komentatorach przetłumaczone są na polską wersję po jednym zdaniu odnoszącym się do danej sytuacji grzechu. Natomiast reszta to jest uruchamianie już naszej wyobraźni, czyli jak gdyby powrót do korzeni, czyli do tego, co czynimy na co dzień, ale z uruchomieniem wyobraźni, dlatego że sytuacja jest opisana, że na przykład e, świetna jest interwencja bramkarza na Polkach. I teraz trzeba zrobić 15-20 powtórzeń, że systemowo komputer je wyciągał, jak gdyby przywoływał dla osoby, która e, gra. Więc żeby nie było nudno, prawda, jak brawka się dezagreguje, no to trzeba takich użyć określeń najprostszych. Świetna, znakomita, cudowna, kapitalna, fantastyczna i tak dalej. I to oczywiście nie jest specjalnie trudne, ale ja w swoim życiu nigdy tyle razy nie krzyczałem do co przez grze FIFA 06, 07 czy 08. Przynagadnie tak bywa to tak, że walka obowiązana jest w ten sposób, że idziemy różnymi etapami. I e, dochodzimy do etapu bramy. Wtedy Artur Kruczek mniej po 6 godzinach nagrań przerwa mówi tak, Darek, jesteś już tak zdarty, że kończymy na dzisiaj. No bo proszę sobie wyobrazić, jak człowiek idzie na dużym diapazonie i określa jakąś tam sytuację i gra do mikrofonu, oczywiście nie może być to przesterowane, gdzie dźwiękowcy nad tym pracują, oczywiście na super nowoczesnym sprzęcie, w super nowoczesnych studiach i robi się jakąś tam piłkarską akcję, prawda? Robi się ją, co jeszcze ważne, bez nazw. Ponieważ nazwiska, w zależności od wyboru, a mogę Państwu powiedzieć z doświadczeń naszej współpracy z Electronic Arts i Mistrzostw Polskich, które są odbywane, gdzie nasi jeżdżą na Mistrzostwa Świata i zdarzyło się, że Polak był chyba wicemistrzem albo trzecim zawodnikiem w świecie. Trzeciego Trzeba dobrze pamiętam, trzecim zawodnikiem w świecie. W czołówce. No ci ludzie najczęściej grają kim? Barceloną kontra Barceloną albo Brazylia, kontra Brazylią. Oczywiście jest to gra patriotyczna, w związku z tym Polska gra przeciwko komuś. tam. No. I to są najczęściej grane, e, czy wybierane zespoły reprezentacyjne, czy też klubowe, co nie znaczy, że nie wybierają innych klubów. Profesjonaliści to absolutnie mistrzowie, tak jak ci na boisku, którzy przy spadach e, grają fantastyczny, chociaż tak on zacięte raz mają swoją dramaturgię i te mistrzostwa to rzeczywiście przeżycie. dla ci, którzy założyli kluby, grają internetowo, spotykają się i rzeczywiście jest przyjemność patrzenia. Ale przecież ta gra jest wyżej dużej przeznaczona, może przede wszystkim przeznaczona dla tych, którzy chcą się bawić. Często grał ojciec z synem. A powracając do naszej zabawy, czyli do naszych nagrań, to była ciężka katolnicza praca przez dwa tygodnie. E, poświęcaliśmy się FIFA. E, mogę tylko powiedzieć, że jest to 9 tysięcy nazwisk do nagrania. E, w uderzeniu na przykład, załóżmy, no, łatwo Dudek, akurat tutaj go nie wiem, ale faktycznie padło bezdarek, ale był cały spore. Zidane, Zidane, Zidane! No i tak mniej więcej 3000 razy razy 3, czyli 9 tysięcy. Powtórzeń powiedzmy w sytuacjach, gdzie e, tak są turnieje, są mistrzostwa świata, są różne jak gdyby etapy rozgrywek w FIFA związku z tym e, też zespoły dotyczą, których odpadają, awansują. To są stwierdzenia do określonej sytuacji, ale to jest również reakcja sędziego. E, Staraliśmy się z Włockiem no, uruchomić cały swój arsenał zasobów wiedzy związanych z dyscypliną, z którą no, ja osobiście jestem związany zawodowo od ponad 30 lat żeby te komentarze nie powtarzały się, żeby były atrakcyjne dla tych grających, no ale na ile one są atrakcyjne, to już pozostawiam ocenie grających, a także Państwa. Myślę, że nie będę przedłużał, jestem do dyspozycji, będę <laughs> odpowiedzieć no na każde pytanie. Powiem, że za każdym razem jest to nowe wyzwanie, a ponieważ współpracujemy już trzeci rok, y, wyzwanie tym większe, bo jak y, mawiał no, klasyk bo za takiego uważam Wojciecha Morawskiego pytanie, czy ma się tremę, kiedy już się tyle lat coś robi, odpowiadał zawsze mam pewne, tym większą kolejny raz to robię, dlatego że znam lata doświadczeń i tym większe wykonanie. To ja chcę dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja bym bardzo prosił, tak usiądź sobie tutaj, dobrze, Państwo też mam do Ciebie. E, Darek jeszcze pomoże mi za chwileczkę, jednej ciekawej rzeczy od sekund, natomiast ja w tym momencie bardzo bym tutaj prosił Pola, który przedstawi Wam e, wszystkim, e, jak powiedziałem, grę, a Paul będzie e, obsługiwał konsolę, będzie mówił o grze. Mam pana, który będzie tłumaczył, także wszystko będzie, myślę, jasne. Moją Paul będzie mówił, pracują, inwestują w grę i ona trafi w ogóle na rynek. To są ludzie, którzy pracują tak jak z nami, czyli dźwiękowcy zmieniający się i dbający o jakość dźwięku nagrania głosowego. To są ludzie, którzy pracują nad systemem, żeby ten film był coraz bardziej doskonalszy i żeby te powtórki naszych komentarzy były wyłapiane właściwe, szybko reagowały e, no i żeby miała satysfakcję osoba grająca z drugą osobą grającą. Oddaję głos naszemu gościowi, teraz bardzo serdecznie welcome. Hi, everybody. You got whiskey? I, I might take a little while to get used to this. I'm not used to Może będę przyzwyczaić, bo z powodu Um, so, first of all, I just want to say thank you for everyone uh, showing up. I'm on a bit of a tour this week uh, throughout Europe, and this is the biggest and best put on event I've seen so far. So, this is what I, this is, I love this, <laughs> so thank you. Nic nie Jeszcze po Europie w tej chwili mam taką, taką turę, taki, taki objazd i właściwie to jest właściwie największe wydarzenie wszystkich, jakie dotąd widziałem. Take some people understand the English part too. Tak, niektórzy rozumieją angielski. Dlatego też proszę o pomoc. So I'll just say so thank you and just so you get a little sense of who I am, this is the best part of my job because I worked really hard with my team all year long, and then I get to just come up here and take credit for all the work they did, and hopefully see you guys having fun at the game. właściwie najprzyjemniejsza część mojej pracy. także w imieniu tych wszystkich, którym trzeba oddać to zasługę za to właśnie, co oni robią, a których tutaj nie widzimy. Właśnie bardzo przyjemnie jest być tu z Państwem i prezentować. Okay, so um, what I want to do is I'm going to take uh, 15, 20 minutes and I want to do a couple things. I want to tell you a little bit about uh, myself and who made the game, but then I really want to uh, hit on the points of what were the big things we got done this year. Once I go through that, what I'm hoping is that you guys have a chance to throughout the course of the day uh, to get your hands on the bill and actually see if what I'm saying is actually true, if it's actually that much more fun because I can stand up here and I, am going to tell you all the great things we've done, but what you're going to really walk away with, I hope, is having that fun playing the game. Okej, okay, proszę Państwa, 15 minut, 20 mniej więcej opowiem o czym, powiem na czym to polega, powiem o tych paru nowych któreśmy, wspaniałych sprawach, które w tym roku, a potem przez resztę dnia, tych kilku godzin, które spędzimy ze sobą, mam nadzieję, że Państwo będą właśnie mieli okazję, na i spróbować tego i do dyspozycji powiemy, wyjaśnimy wszystko zawsze. So, quick thing about myself. I've been working with uh, EA for four years. This is the seventh version of FIFA I'm producing. I've done FIFA from uh, mobile phone to GBA to PSP, to 360, and last year I was the online producer on Current. Więc pracuję już w od 4 lat, siódma edycja, jestem producentem i na wszystkich tych właśnie konsolach, na wszystkich tych platformach począwszy po te właśnie konsole FIFA działa. Um, people have often asked me, um, FIFA's made in Canada, do Canadians know anything about football? And, and I'm Canadian. Um, Um, I can tell you a couple of things. Two things. First, I'm one of the only Canadian producers in all of our football business. Um, most of them are British, French, German, Austrian, and some Japanese. Uh, and somehow they właściwie tak się stało, że chyba jedynym Kanadyjczykiem, który jest producentem tego typu gry, to są Brytyjczycy, jacyś Niemcy, chyba Francuzi, nawet jakiś nie wiem jak to się stało, dopuścili mnie i dalej mogę pracować. So what we really have over in Vancouver is we have a bit of a, the UN of game design. We have, like I said, people from all over the world, but they're not just from all over the world, they're also passionate about football. Uh, and we're really lucky. We actually have a football pitch at our office, and we have two leagues going just for EA employees. There's a lower league and a top league. There's 10 teams in the top league, and it's actually really good football. Two of the guys on, on my team actually have played at the international level. E, można powiedzieć, że e, jesteśmy takim małym ONZ-em właściwie futbolowym, jeśli chodzi o te nasze gry. Jest to zespół bardzo międzynarodowy. Mamy dwie ligi e, u nas, jakby niższą ligę i wyższą. Dwie osoby prawda, bardzo wysoko na arenie międzynarodowej. And we don't win most of the time. Ale przez większą część czasu nie wygrywamy. It's pretty good football. Ale futbol jest dobry. Okay, so um, let me get on to the team. So let's talk a bit about who they are, where they're from. Uh, for the current gen, we're talking about PS2 and PC. And I have a team of 25 people working exclusively on this platform. And, and the great thing about what we've been able to do this year is we've been given full freedom to do whatever was right for the current gen game this year. We weren't... Right. So what we did this year, that's why you guys are here, um, and that's what I'm here to tell you about. Uh, there's two big uh, messages that we, uh, or things we worked on this year. One is gameplay, and the second is a new mode, it's a new game mode called Be a Pro Co-op Season. I'll explain that in a minute, but what I want to do is I want to go through and tell you a bit about what we've done on the gameplay side, and also what we've done um, with this new modem, why we came to it. To właściwie dwie rzeczy. To jest po to, po to tak się zgromadzili, to cośmy dodali w tym roku. Gameplay, prawda? Sama, sama, sama gra. Druga rzecz to są nowe tryby. Tryb olimpiadą, tak to przetłumaczono na język polski, BE Pro i za chwilę o tym powiem. Perfect. So uh, I don't know, if, I'm assuming most people here play played games or play uh, football video games. For anyone who plays football video games, you know the most important thing is gameplay, and that's what we focus Uh, the most of our time, the majority of our time on this year. Więc myślę, że wszyscy chyba z Państwa, czy większość grała, jeśli nie w FIFA, to w inne e, gry tego typu, prawda, jeśli chodzi o piłkę nożną i gameplay jest według najważniejszą. So starting with last year's game, the 07 game, I was really happy where we got to on the ball physics, the shooting and the passing. Those things uh, really brought uh, the 07 game a long way forward. I tutaj jeśli chodzi o zeszłoroczną edycję FIFA 07, tutaj właśnie podawanie piłki, same, że tak powiem, zachowanie się piłki, które bardzo urealniliśmy, bardzo dużo wniosków. Now for 08, there were three main areas that we worked on within gameplay. Jeśli chodzi natomiast o tę wersję, to są tu trzy So the first one was defensive intelligence, the second was deeper control, and the third was personality. Więc pierwsza to była jakby inteligencja inteligentna obrona, drugie to była właśnie lepsza taka kontrola, trzecia osobowość, którą tu dodali. So let me go through each of those three things. So there's the defensive intelligence, the deep control, and personality. On defensive intelligence, the, the first thing, there, there's two main things we got done this year. For any of you guys who play football or if are fans of football, you know one of the most important things when defending is positioning. Jeśli chodzi o obronę, tutaj e, wiemy, ci z Państwa, którzy grają, czy przynajmniej prawda, są e, kibicami piłki nożnej, wiemy, że właśnie odpowiednia pozycja, odpowiednie ustawienie jest bardzo ważne. So what you're going to see in FIFA 08 is much better positioning. Now, how we did this is we went from a system last year where when you were defending, maybe the four players closest to the ball were really making the most intelligent decisions. Some players farther away from the ball weren't picking up their mark properly, they weren't positioning themselves well. Jak to się ma do poprzedniej wersji? W tej wersji poprzedniej, prawda, najbliższych piłki, prawda, bardzo inteligentnie podchodziło rzeczywiście do, do obrony. Natomiast ci dalsi już byli jakby zaniedbani, no jakoś tak bardziej się And what we've been able to do this year is we've been able to make sure that every single, all 11 players on your club, they basically have brains now, is what we say internally on the team. They're doing full proper analysis of what are the threats around you at the time and what are the opportunities around you. tej obecnej wersji można powiedzieć, że właściwie cała jedenastka, jedenastu graczy jest wyposażonych, wyposażonych w mózg, prawda? I wszyscy właściwie podejmują inteligentne decyzje, zastanawiają się, jakie wokół nas są zagrożenia na przykład dla nich. What this means is that you will see that when you're defending, even if you pull one player in position, other players will cover for him. Maybe one of the, uh, the opponents on the far side of the pitch is taking a run down the sideline. The midfielder will mark him and track back until he can pass him off the defender. The defender will pick him up, and the midfielder will now realize that opponent's not a threat anymore. Now I have to move forward and and uh, find what the, where I should be right now. A więc co to oznacza? Że jeśli na przykład jeden wyjdzie, to robi się luka, to wtedy oni prawda, ustawią, osłaniają go, jeśli on biegnie powiedzmy wzdłuż, wzdłuż pola do tego momentu, kiedy jest zagrożenie, odpowiednio się ustawiają. So one of the uh, things that was a byproduct of making the positioning much better and something you want to do is you're going to find that FIFA 8 is actually a much harder game to score in. Now, that's something we wanted. We wanted you to have to actually work a little bit harder for your goals because that makes the game more fun. We know goals aren't easy to come by in the real world and they shouldn't be too easy to come by in our game. Kolejna rzecz to to, że nie w tej chwili zapisać gole. Ponieważ no, w rzeczywistości grając w piłkę taki gol nam też nie jest za łatwo, więc dlatego tak się to zrobili, żeby w tej chwili rzeczywiście zasłużyć na tego gola. Uh, but what this translates into is it translates into a lot more fun because you really have to make the most of your opportunities. Ale na co to się przekłada? No, po prostu więcej frajdy, więcej, więcej radości, dlatego że mamy więcej różnych szans, musimy wykorzystywać te szanse. On the other side, um, the second thing in defensive intelligence, and it's a really simple thing, but it's really effective. is the other side of defending is actually what player am I controlling right now? And in the past, you only had one button to say switch player, and it would switch to the, the most appropriate player. I druga sprawa, jeśli chodzi właśnie o y, inteligencję prawda, która jest nam to zmiana pewna przeszłości mogliśmy tylko przy pomocy jednego przycisku zmieniać y, gracza, What we've added this year is a new control using the right stick is you can flip that in any direction while you're defending and you will change the player in that direction. Natomiast w tej chwili zmieniliśmy to prawego prawego możemy po prostu przejść do którego gracza, który nam pasuje, który logicznie jakby wypada i możemy tym zagrać. So, you already are familiar with the situation. You have two midfielders chasing an attacker, and you might be switching, but you're, you're both your midfielders just a step behind, and you really want to control that defender off you know, towards your own, your own goal. Now all you have to do is flick the stick in that direction and you're controlling him. This means you have full control over your club when you're defending. Możemy na przykład, jeśli piłka za atakującym biegną, biegnie, biegnie dwóch z obrony, prawda, żeby przerzucić w tej chwili, tylko przerzucamy na tego gracza, który jest dla nas w danym momencie najważniejszy i, i, i nim zaczynamy grać. So when I said there's three things in gameplay, that was number one, the defensive intelligence. Now I'm going to talk about the second part, which is the deeper control. mówiliśmy tu o tych prawda, trzech elementach, y, które są nowe. Pierwsza ta inteligencja, inteligentna obrona, y, drugie to jest właśnie y, kontrola, czyli opanowanie, zapanowanie nad sobą. So the biggest thing we did on the control side this year is we changed how manual the through balls work and how the crossing works. And we've actually made them manual. I tutaj właściwie e, ręcznie e, prowadziliśmy sterowanie, prawda, e, kopaniem, rzucaniem. So In the past, when you were playing a through ball, if I wanted to pass you the through ball, I would aim the controller at you as a player, and the computer would pass it five yards in front of you, and you would run onto it. Now, that was a through ball. Powiedzmy, jeśli miało być podanie, to przedtem tą kontrolką zadziałałem i to piłka padała gdzieś tam 5 metrów od osoby. Now how it works is that wherever you aim the controller stick, that's where it's gonna the ball's gonna be placed. So I can put the ball a yard in front of you, I can put it 15 yards in front of you. And how long I hold the button determines how hard of a kick it is. I w tej chwili wykop właściwie, on wykopie jak silny on jest, mogą wjeżdżać piłkę, prawda, że przeleci, upadnie o, o metr, może 15 metrów, zależnie od tego jak długo y, trzymam przycisk. Wtedy jest mocniejsze kopnięcie. So what this means is it means the first time you play FIFA 8, you're going to mess up your through ball. It's going to be a lot harder because you actually have to learn to aim in the right direction. But the really cool thing is, is that even in the first half, you're going to play one ball that you know you can never have played last year's version or a previous year's version because we give you the freedom to put the ball where you want it. I jakkolwiek na początku na pewno wiele kiksów nam wyjdzie, e, bo nie będziemy nad tą piłką dobrze, dobrze panowali, to gdy już troszeczkę poćwiczymy, to w odróżnieniu właśnie do poprzednich wersji będziemy mogli tę piłkę dokładnie umieścić, zadekować dokładnie, żeby dotarła do miejsca tak piłki. And this is really what we wanted to get to because, you know, if you play football, playing a good through ball is much harder than just playing a normal pass to someone. And that's the effect you want to feel in the game. You want to have a good element of skill around your through ball. I chcemy tak jak żeby na boisku, prawda? Żeby ten wykop, to podanie było właśnie precyzyjne. Trzeba tutaj nabrać umiejętności tak jak i, tak jak i piłkarz na boisku musi tego nabrać. All of what I just said about through ball also applies to crossing now. Same type of thing. You can actually pick the exact angle you want and how long you hold the button lets you put the ball exactly where you want. So with enough practice, you can play some amazing crosses that you couldn't have had before. Crossing, yeah. Wystarczy tak, że będę bokiem. Konieczne wszystkie też można później kontrolować, bo dużo lepsza jest kontrola właśnie tego przy pomocy. Within the, the deeper control, there was a second thing we've done, and what we've done this year is we've given the user the ability to control the goalkeeper as well. So you know those situations where your opponent breaks through your defensive line, and all you can do is press triangle, run your keeper out, or do nothing. I tutaj także jeszcze kolejna rzecz, to daliśmy taką możliwość y, kontrolowania bramkarza, bo wiemy, że jak prawda, ktoś przejdzie przez linię obrony, y, atakuje i tu właściwie naciskamy ten trójkącik i ten bramkarz właściwie nic nie robi. So what you can do this year is you can actually press in the right stick. And now you're controlling the keeper. So you can run him out, you can run him out, cut down the angle to the right, to the left, and you can also press triangle to initiate a save. So now, as a gamer, you have control over that most important player on the pitch at that time, you can control your keeper. A tutaj właśnie przy pomocy prawego przycisku w tej chwili, prawda, i możemy przesunąć tego bramkarza w zależności od tego, gdzie piłka leci, a ten bramkarz w tym momencie jest najważniejszym graczem na boisku. Perfect. So that was the, uh, the, the control we've added this year. And then the last piece, that third piece I mentioned, that piece is personality. Więc to była właśnie ta taka pogłębiona możliwość kontroli, o której wspomniałem. A trzeci element to jest osobowość. So what we did on personality is we wanted both the players, the footballers, and also the clubs to feel more like the real world counterparts. Chcieliśmy, żeby zarówno było odczucie takiego, jeśli chodzi o piłkarzy i o kluby, żeby naprawdę byli tutaj, prawda, tak jak w rzeczywistym świecie, żeby byli partnerami, prawda. So on, on the player side, we've added what's called player traits. So we've always had attributes in the game that would say, and I've seen the back of Thomas's shirt that says Lampard, it's going to say Lampard is very good at kicking, at shooting from long distance. I tutaj dodaliśmy pewne cechy osobowości danych piłkarzy. Zawsze staraliśmy to zresztą wprowadzać. Na przykład widziałem tutaj na, kosz, na koszulce kolegi, prawda, nazwisko Lampard, on jest bardzo dobry, prawda, w długich takich wykopach, długich strzałach. So what's different this year when we add player traits is when you're playing against Chelsea, not only is Lampard good when he shoots from distance, you're going to see him take shots from farther away more than any other player on the pitch because that's a trait of his. He does that more often. Same with Steven Gerrard. He on Liverpool can take shots. My będziemy so we've added different traits. We have like nine different traits. You'll see long shooter traits. You'll see some people have the technical dribbler trait. So Ronaldinho isn't going to pass the ball if there's someone marking. He's going to go around and do it. Inne też znaczy. W sumie dziewięć różnych takich właśnie jesteśmy dodali. No, na przykład dribbling. Ronaldinho, prawda, jak, jak będzie nawet miał kogoś przed sobą, to nie odda piłki, tylko będzie właśnie może dribblingu rozgrywał sprawę. So that's the player side. Now on the club side of personalities, it's all about the formation. So there's two things we've done in formation. One thing that we wanted to do for a long time, and we finally done it this year, is let users customize their own formation. So now this year, you can take any formation and move the players around how you want. You can also assign them attacking runs and assign them defending runs. take it into game, play with it, see if that's the way you want it, go back, tweak it, and keep perfecting your own formation. Jeśli chodzi na przykład o, z kolei, bo to mówiliśmy teraz o poszczególnych zawodnikach, jeśli chodzi o zespół, prawda, o klub, to w tej chwili z kolei y, można także ustalać skład, prawda, różnych zawodników możemy wymieniać, to będzie rotacja na obronie, tak a do perfekcji doprowadzimy y, sposób, w jaki y, drużyna będzie grała. And, and the other part of formations is now every one of our, I think it's 576 clubs in the game have their own very specific formation. So even if two clubs or many clubs are playing uh, a 4-4-2, they all look different. And it's all reflective of how they play in the real world. I tutaj mamy w sumie chyba 576 różnych klubów i każda prawda, będzie miała swój specyficzny taki czy inny skład, prawda, i w zależności od składu właśnie to będą bardzo różnie wyglądały mecze nawet te same dwie drużyny będą grały przeciw sobie. So those are the big three things that we've done in gameplay, but Uh, it's never that simple. There's a million things we always have to do every year in terms of gameplay. To są te takie trzy najważniejsze sprawy, któreśmy wprowadzili do samej gry. Oczywiście to nie jest aż tak proste. To są dosłownie miliony różnych zmian, które przy okazji trzeba So when you play the game, you're going to see a lot of things. Little things like you have quick free kicks, you can bring up the keeper if you're down by a goal in the last five minutes. If you get a corner, your keeper can try to help out the attack. tutaj będziemy mieli powiedzmy rzuty, rzuty wolne, będziemy na przykład, bramkarz będzie odpowiednio reagował, będzie rzut podyktowany. And another, a lot of other little things uh, that you'll notice in the game. I masę różnych innych drobiazgów, które na pewno Państwo podczas gry zauważą. So, so that was the, the, that was the first thing. I, I talked a lot about that because I told you gameplay is the most important thing, and that's where we spent most of our effort. I to jest właśnie, no, można by jeszcze się długo rozwodzić, największej właśnie pracy wysiłków włożyli w samą tutaj grę, to jak ona wygląda. Right. So, the second thing I said was this new game mode called Be a Pro Co-op Season. Druga rzecz właśnie to, co po polsku tutaj nazwali e, zostanie gwiazdą i pro i także współpraca drużynowa. So I'll let you into a little bit of the story of where this vote came from and what it means. So first of all, what does it mean? The whole concept is now when you say be a pro, that means you're playing as one footballer on the pitch. So you might play the whole game as the right midfielder. I tutaj, co to oznacza właśnie to zostań tą gwiazdą? Możemy grać po prostu jednym zawodnikiem, prawda? Że powiedzmy będziemy na, na prawym skrzydle przez, całą, przez cały mecz. Right. So what we've done is we've created a new mode where you pick a club, you pick a player, and you play an entire season as that player, but you also have other, when your friends come over, they'll also pick as a, play, a player on your team as well. I tutaj możemy powiedzmy przez cały sezon wybrać sobie dany klub, wybrać danego piłkarza i przez cały sezon grać tym jakby piłkarzem, ale z przyjaciółmi, z kolegami e, możemy sobie grać wspólnie, oni też wybiorą swoich zawodników. So where did this idea come from? I can tell you last uh, September when I started working on this game, I was, I was a little bit concerned because we had made, I think, seven versions on the PS2 already, and we had a lot of game modes, and I was wondering, what, what can we do differently this year? What can we do that's going to be a lot more new type of fun? Skąd ten pomysł? Gdzieś we wrześniu zacząłem się zastanawiać e, PS robili już ileś e, właśnie nowych zmian, nowych trybów wprowadzili. Co jeszcze wprowadzić, e, co by spowodowało, że to będzie naprawdę odmienna jakaś nowa jadą, będzie to różne. So what I knew was when people play FIFA, they often play with their friends. But when they play with their friends, they play against each other. they play against each other again. You can spend a whole night just playing matches over and over again. And trust me, I know that's a lot of fun. I do it myself. Y, co mi przyszło do głowy? No, zorientowałem się, że przecież na ogół ludzie grają z przyjaciółmi, z kolegami, prawda? Tym, że na ogół grają wtedy FIFA przeciw sobie. Oczywiście, ja też to robię. Dużo, dużo zadowolenia z tego można wyciągnąć. what I wanted to get done this year is I wanted to give people a reason to play together, to play on the same side. Like in real football, you're relying on your teammates all the time, so why can't you rely on your friends to play together on the same side? W tym roku właśnie chciałem dać użytkownikom, dać graczom możność, jakiś powód, prawda, dlaczego w ogóle to grają, tak jak w szkole, tak jak w drużynie. Przecież trzeba się, trzeba się wspierać, trzeba grać zespołowo. So I'm just going to show you a quick little thing just so you get a sense of what I mean by this mode. I pokażę tu króciutko właśnie na czym ten tryb polega, o co mi tutaj chodzi. Alright, so it's called Gitro Co-op Season. And I'm just going to start a new one here. Tryb współpracy. This message your screen explains the stuff that I told you. To jest objaśnia właściwie wszystko to, o czym do tej chwili powiedziałem. So step one is uh, pick your club. Now, I'm a Liverpool supporter, so I'm going to take Liverpool. Pierwszy krok trzeba wybrać drużynę. Ja jestem fanem, jestem kibicem Liverpoolu, więc wybieram Liverpool. So step two is all about creating yourself as a gamer and finding out which guy you're going to control. So I'm already in the system as Haas that's as my profile, so I'm going to create a player. Now you can either create one or you can pick uh, a real world player. So I'm going to create one. So this is our, our normal create player uh, mode taking a long time to load up. No, niestety przeładowanie tego zabiera dużo czasu, zanim zaczniemy grać. I may have just crashed the game. może rozwaliłem całą tę grę. No, there we go. Okay, fine. So, what I'll, I'll go in, I'll put in my uh, my last name. I always like to see Hossack on the pitch. Nazwisko wpisuję and then I'm gonna make him look a lot like me. Następnie spowoduję, żeby przypominał bardziej mnie. Oh, nice. Bardzo fajnie. Normally I turn out the ponytail or something, but that actually Zwykle jak podniesiesz kucykiem, to tego zastępuje na... Alright, now pretend that, say Thomas came over to my house often, so I can also put him into, uh, Teu wrestling Nome do wiedźmie Tomasz i też go wprowadzam do gry. And, and he's lazy, I know he says he likes flat but he really likes to rock. On tak naprawdę jest leniwy, chociaż ma na, napis, prawda, rampę tak naprawdę bardziej jak So we can play with up to four players together, but just two of us, so we're going to play just two. W sumie mamy do czterech graczy do dyspozycji. No tej chwili weźmy tylko dwóch. So the next thing I have to do is I created Paul. Paul Hossack's going to play on Liverpool, so who's that? Who's ever the starting lineup? So muszę spojrzeć gracza, prawda, Pola, Pola Hossaka Liverpool. For me today it's Pennant, he's out. No, a Pennant. Alright. So now we're at the, uh, main uh, version of the, the, the, main screen for this mode. And you can see right away, it's flashing, flashing, telling me I can boost my attributes. Because that's the whole concept of this mode, is that what the whole goal is, throughout the season, we're going to play one full season, I want to grow my player as much as possible. And we're letting Gonna, I'm to start with a couple points that I can add to uh, my player just to customize for I tutaj mamy główny ekran właśnie tego trybu gry, o którym mówimy i tam jest powiedziane push action, czyli tak jakby podkręcić, pewne cechy, możemy jakby te cechy wypracowywać, bo przecież będę grał przez cały sezon jako ten konkretny piłkarz, więc będę nad pewnymi cechami pracował. this in your translator? Is it taking a long time for something to load? Does it seem like... Rozumiemy, bo tłumaczenie leci podczas gdy się gra nam załadowuje. Um, so, what you uh, saw before was, because I created my player, I started a 60-rated player. But if you pick a player, like uh, Tom's picked uh, uh, Gerard, he started at 88. So that's a bit of a, a different decision because he can't rose player too much through the season because he's already really highly rated. Where as a created player, I always start at 60 and I have a lot of room. To mamy jakby punktację, jak dobrze Mój ma 60 punktów, ma 88 przez pana Tomasza, więc nie ma tutaj aż takiej możliwości, że tak powiem, rozwoju, jak w przypadku mojego zawodnika. So I'll customize a little bit, and after every three or four games, you will have earned enough XP points to get more attributes and then you get to come back here and keep improving your players throughout the season. No i tutaj oczywiście po iluś grach, prawda, dodamy jakieś tam cechy, zwiększymy, prawda, i oczywiście przez cały sezon musimy pracować nad zawodnikiem, żeby był coraz lepszy. So what's next? Well, next we go into game. No, przechodzimy do gry. All right, so we're ready to go for are both here. We'll move on to the next screen. And this is part of the cool thing. So every single match, I'm going to get one task for, to accomplish myself, and so is Thomas. I've И той е такова да спори в този случай. Че каждый мечу я и пан Томаш, каждый из нас достане якісь конкретне задание. Над чим будемо працювати. So my task is to have uh, at least 10% of the shots I take have to be on target, where Thomas has to actually call for the ball successfully at least 25 times. I tutaj e, ja, moim zadaniem jest żeby za przynajmniej 10%, 10 było właśnie lepszych strzałów, żeby te strzały dosięgały e, celu. Natomiast, natomiast e, kolega musi prawda, tutaj, tutaj przechwytywać prawda, piłkę przynajmniej 25 razy z powodzeniem. Now there's also a very cooperative part of this because we get a team task. So our task this match is to have more shots on goal than our opponent has. Mamy także zadanie wspólne. To wszystko polega na współpracy. Także y, więcej, tak powiem, celnych strzałów uzyskać niż y, przeciwnik. So what this does is it gives a really cool dynamic because on one level you're, you're kind of competing against each other because I want to make sure I get my uh, task done even if it doesn't help the team. But on another level, we have to work together to make sure that we achieve our team task. To jest fajne, bo z jednej strony owszem, no trochę musimy konkurować, każdy ma swoje zadanie. Ja chcę, prawda, żeby te 10% mówisz cały, nawet jeśli produżyli nic nie da, było celne, ale z drugiej strony mamy zadanie właśnie wspólne, na którym musimy pracować razem. And then finally, when you're playing long as one player for the whole match, it obviously plays differently because there's going to be times when the ball is, uh, on the foot of one of your computer-controlled teammates. So what can you do? Well, you use the exact same buttons, but now you're asking for that action to happen. So you can press the X button, you're asking your teammate to pass you the ball. or you can press the shoot button, telling you to have a shot, give a crack at it if he's in a good spot to shoot. I oczywiście tutaj grając w zespole kilka osób, troszeczkę inaczej wygląda. Przy pomocy tych samych przycisków możemy na przykład pogodzić o kolegę, prawda? Przyciskamy y, zielony ten, ten, ten przycisk, czy na przykład jeśli kolega ma nową okazję do strzału, to podpowiadamy strzela. So one of the really fun things about this mode is it's a very different mentality when you're playing the game. You're not playing it as a football fan sees football. You're thinking about you know, all 11 players and what they're doing. You're thinking about as a footballer. If I'm in the right midfield, what do I do? I have to conserve my energy. Am I going to inch a little bit forward to help on a counter attack if that happens? Or am I going to help out the defensive side a little more? That's the decisions you make as that footballer. Tutaj bardzo, że tak powiem, zmienia to nas trochę mentalnie, prawda? Bo nie gramy już z punktu widzenia kibica, który właściwie patrzy na całą jedenastkę, prawda? Tylko z poziomu jakby jednego gracza. Więc jeśli jestem powiedzmy gdzieś tam e, środkowym, e, to zastanawiam się, czy muszę wspomóc prawda, atak, czy też wspomóc e, obronę PSA. There's a lot of I'm going to say about this mode. Is something oh I can't show you really quickly now, but if you have a chance to play it, you'll see it. Once you get through the game, the screen after the game is going to show you Um, did you succeed on your challenge? Did you succeed on your team challenge? How did you play the match? That's going to earn you your XP, and like I said, after a couple games, you'll level up and get to grow your player. I tutaj, co prawda tego nie pokażę, ale poprzednio się Państwu pojawi, jest taki ekran, który podaje nam naprawdę dokładnie wypadki, czy te, na ile te nasze celeśmy yy, osiągnęli, na ile sprostaliśmy wyzwaniu, prawda? I gra po grze, że tak powiem, nasze te umiejętności i nasza jakby punktacja ogólna wzrasta. And, the other thing you'll see after the game is a lot of statistics, and these aren't The statistics you normally see. These are actually more interesting ones because all about you as that footballer. so. How many times did you call for the ball? How many times did you lose the ball? How many minutes of the 90? with the ball on your foot. I jeżeli dane statystyczne takie naprawdę użyteczne, prawda? Ile razy podanie, ile razy mieliśmy, byliśmy przy piłce, prawda? Ile razy straciliśmy tę piłkę, ile, przez ile minut podczas 90-minutowego spotkania półtorej godziny piłka była przy nas. And I'll be completely honest with you, when I designed that part of the game, I wanted to make you guys argue with each other. I tak szczerze mówiąc, y, projektując właśnie tę część gry, tak naprawdę chodziło mi o to, żebyście się ze sobą kłócili. So after the game when Thomas and I finished playing, it's not just I have a feeling that he lost the ball a lot, it's going to show me that right on the screen, you lost the ball 15 times and you had the ball 16 times. I tutaj na przykład no nie będzie tylko spieranie się, że z Tomaszem zagrałem sobie pewne, tylko ja wiem, że 15 razy stracił piłkę mając ją 16 razy. Perfect. So, like I said, there's two big things I wanted to talk to you about. There's the gameplay and there's the Via Pro uh, co-op season. Now, there's other things we've done. So we've, we've improved manager mode. We've uh, we've done a lot of other little things throughout the game. Um, but there's a couple I wanted to call out to you. things we've done specifically on the PC this year. So one thing we've added for the PC is now that there there is eight-player PC LAN play you can connect up to eight PCs together uh, and play it that way, which is a lot of fun. Mówiłem na grze właśnie o tych poszczególnych trybach, ale jeśli chodzi o PC, komputery, to w tej chwili jest możliwość podłączenia jakby eh, ośmiu komputerów, czyli do ośmiu komputerów można, można używać i grać. And the other uh, thing we've done on the PC is now we let you uh, save the replay of the entire 90-minute match that you played tej chwili można także zapamiętać wraz sejwować 90 minut tej naszej gry na wesecie. And with your saved replays, you can now also output uh, them to your hard drive in a video file, so you can put them together and actually, you know, create your little montage of your best goals or your best Możemy blunders. sobie to odtworzyć, zapisujemy na e, dysku twardym, możemy sobie zrobić mały montaż najlepszych strzałów, najlepszych podań, najlepszych film meczów. Right. So, um, that's all I'm going to say for now. Uh, i really look forward to you guys having a chance to play the game. będzie jechał na lotnisko, także myślę, że w ciągu 10 minut tą oficjalną część. E, jest gotowa do tego, żeby Państwu zademonstrować, inne elementy związane z piką można z nim porozmawiać, to, to, to, tylko można. A teraz zrobimy malutką prezentację gry, do której poprosiłbym dwóch specjalistów futbolu. Zaraz sprawdzimy, jak to oni są. Zapraszam Migliora Cegłę, e, redaktora tego magazyn Play i zapraszam Marcina Góreckiego, redaktora naczelnego magazynu Neoprów. To są Okej. Okay. Panowie, zapraszam. Pokażcie, co potraficie. Możecie. Tak. Będziesz niewygodnie. w ogóle? Jednego możemy wziąć. Grzegorz, możemy jednego i dać? Jest Tu jestem. Może... Możemy dać Jakuba? Ale nie, żeby dzisiaj dać. Całkowicie. Nie, na, na osobę. Wiktor Kwarkałek, zerowcąka. Tak, Wiktor był w Kanadzie, między innymi grał w wersję PS2 na e, konsolę nowej generacji? No Mój chłopak, szkoda. A ty też korzystałeś, prawda? Tak, tak, tak. Jeśli mogę, Marku, po Ciebie o skomentowanie tego, bo ta wersja, którą mamy, nieustannie jeszcze potrzebuje komentarzy. To będzie dodatkowe pytanie, jeśli chcesz, ponieważ E, powiem szczerze, że tak już mi się zdarzało podczas gdy były eliminacje do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata. E, Ten komentarz jest zgoła odmienny, bo tak wiadomo, co komentować, komentować samą grę, tak jak jest to rzeczywiście w nagraniu, czy komentować taktykę, rozmawiać z zawodnikami, czy ich umiejętności. E, bo no, to jest troszkę mi przypomina taką sytuację, jak był taki magazyn satyryczny Koks, kiedy zaprosił mnie do jego twórców e, tego programu. E, Pokazywany jest mecz na monitorze, to tekstów że wykorzystamy czas. No i szukamy moich głosy, siłacz lekki, chyba z Hajdukiem z Kamera się rozjeżdża i po moim okrzyku gol i nagle gospodarz programu mówi dziękuję Panie Darek, niech Pan częściej pada prowadzę, jestem do dyspozycji. Także mniej więcej taką sytuację przypomina jak magazynie Kocna, ale mam nadzieję, że jeśli Powiem szczerze, że e, to jest pierwszy raz dowiedziałem się tych nowoczek technicznych i jestem pod wrażeniem. Myślę, że to też jest nowe wyzwanie dla graczy. O czym obaj panowie będą mogli powiedzieć, bo graliście PZO7. Nagle jest to utrudnienie, nagle ułatwienie tym wszystkim, ale na pewno nowym wyzwaniem, bo myślę, że no, jeśli inny mistrzów stawiają e, e, kamery, które obserwują poszczególnych zawodników i pokazują na przykład te koszyk dystansu i szukać tych nowoczek i korzystać z tych nowości technicznych, to trudno, żeby już grzech, która oparta jest o prawie działania na systemie komputerowym. tylko nowości nie było i to chyba najbardziej cieszy i FIFA 08. Myślę, że też zwróćcie Państwo uwagę na większą autentyczność twarzy poszczególnych zawodników, bo nad tym też, jak wiem, mocno pracowano. E, ta FIFA jak poprzednia zawiera oczywiście tę e, atmosferę stadionową, to jest też ważne, bo jak się gra autobusami ten osób poczucie takie dzieje się na stadionie. Myślę, że podstawowym jednak walorem nowej piłki jest to, że można samemu być graczem danej drużyny, bo jak Tomek jest fanem Lamparda, to może być tym yy, e, Lampardem jako Jarzębowski grającym prawda, w zespole Chelsea, a każdy z tych kibiców no marzy o tym, tożsamiają się z poszczególnymi graczami. Teraz będzie mógł być autentycznym graczem tej drużyny, oczywiście wirtualnym, ale, ale graczem. No to ja wiem, ale... Muszę się do cierpliwości, dzięki wyraźnie. Co bardziej z zespoły można się Ale za nami. O, proszę bardzo, będziemy mieli dwóch Polaków, mam nadzieję, w składzie. No. Jak Białoruski, tak to. Tak a tak to w czy raczej był w sparingach w podstawowy składu. Może zaraz zobaczymy jak to będzie robią zdecydowanie. Proszę się nie sugerować kolorami. To nie są kolory autentyczne w porównaniu z grą, jeśli chodzi widać prawo. <laughs> Proszę Państwa, jesteśmy, e, to jest oczywiście gra w fazie produkcyjnej, także proszę się nie sugerować tym, co się dzieje tutaj. A to jest program dodany na wielu to oczywiście kolory filmowe e, są e, do tej gry e, abordowane, także one oczywiście będą. No, Jeszcze jedną, jedną myśl of them are released in August, so the bill we have here, we just haven't made a lot of the yet, so those are just coming to do with playing the same blue placeholder kit. Ty są przeczytane, a od września to ładujemy do biura do tej gry, także mistrzostwa polskie wygrają, to oni wtedy zakładają sobie, prawda, już EP3, mają swoje ulubione muzyki, e, które ich dodają, prawda, nie wiem, koncentracji i grają praktycznie rzecz biorąc bez komentarza, bo komentarz niczego jest niepotrzebny w tej fazie, kiedy oni już sami są grającymi o znalezienie się w reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata. jest zgadza, czy dokładnie komentowana. Yy, no nie za każdym razem pada nazwisko, ale trudno, żeby to nazwisko padało, yy, ponieważ gra jest bardzo szybka. Yy, zdecydowanie szybsza niż realny futbol na, na boisku, ten prawdziwy. Ponadto tutaj musi zareagować komputer, musi zareagować system na to, kiedy komentator się dostosowuje do danej sytuacji, a w momencie, kiedy jest się na żywo, bo to jest poziom minimalnie inne, ale jest naprawdę tutaj olbrzymi walor, powiedziałbym, no 99-95% autentyczności takiej, która jest naprawdę, kiedy włączymy telewizor. Zresztą wykorzystując wykorzystują sytuację, patrząc jak oni grają, bo na razie prawie nie ma, ale sytuacje się zdarzają. E, powiem, że e, no, zdarzało mi się, bo więc mam e, prawie córki, chłopców nie, ale w wieku szkolnym, w różnym wieku, jest mamy pierwszą bramkę przebrane. I rodzice moich córek, e, znaczy nie są moich córek, moich córek, które chodzą do e, pracy e, opowiadają jak moi synowie głównie grają w grę. Więc mówisz zacząć jednak czasami Pani Darku, tak, że przychodzi jakiś jego kolega, my tutaj gramy sobie we dwóch grę, to no mówi tak, o teraz co tam widziałeś? Bo jednak ten autentyczny oczywiście ten tak, czas realny można yy, jak gdyby ograniczyć jego realność, znaczy 45 minut można grać 5 minut, wtedy ten czas yy, z trwa 5 minut, ale uda się bardzo szybko wykonać czas wtedy po 5 minutach, 5 minut. Na turniejach tych takich, kiedy jest dużo graczy grających to wtedy ten czas jest bardzo 15, czasem się to skraca w zależności od ilości tych graczy grających na turnie jak w Polsce, ale wiadomo, że no, ci fanatycy grają i ustawiają te czasy realne, czyli 45 minut, czasami przebywają, czasami rzuca No to zabawmy się w jakiś komentarz, prawda? środka. Można chyba spokojnie, ale, ale będziemy mieli okazję rozpoczęcia z własnej połowy. Prawą stroną tu tam Dawid. Zobaczy przechwycenia przez rywala i będzie taka okazja odnowienia rzutu załóż. Jeremy tam sam przebywałem, który no, mam nalewać, że po powtórki powraca do wielkich form polskiej reprezentacji narodowej i będziemy mieli wybory. Gładko, po ziemi, blisko karnego, przerzucenie na lewą stronę boiska, wciąż utrzymuje się Rosja przy piłce, chcę mieć to tak, że, że powtórzę tę działalność, że nasza nagrana komentarze do poszczególnych sytuacji na boisku, stąd jest długie prowadzenie filmiki, na przykład robienie na lewo, robienie na prawo, świetna seria pod stawą już zbliżał się do rozstrzału, ale świetna interwencja obrońcy, wyjście, mniej więcej tak to wygląda w samej grze, zresztą właśnie wszyscy Państwo gracie w poprzednim wydaniu, czyli FIFA 0708. No tutaj sytuacji że patrzy, może reagować na poszczególne sytuacje, gdybyśmy nagrywali e, samą klipę w studiu radiowym e, z znakomitym wygłuszeniem, słuchawkach e, takich tradycyjnych z Bioto Zawodowo Elektronika w całym świecie. Wszyscy komentatorzy pracowali tak na identycznych słuchawkach, gramofonach, takich jak się pracuje na stronnicach komentatorskich na najnowocześniejszym sprzęcie jenowskim, więc takie słuchawki również tutaj były. No, daje to możliwość taką, że po prostu powtarza się, czy dogrywa się do poszczególnych sytuacji, jak jest wiele powtórzeń dających możliwość dokonać wyboru później przez system, przez komputer właściwych określeń czy właściwych komentarzy. Podział między nami a między mną a był taki, że ja głównie w dużej mierze zajmowałem się prowadzeniem gry, tak jak to e, na co dzień jest w e, transmisji. Włodek występował troszkę w roli narratora, trochę w roli eksperta, e, czego oceniającego, tak jak jest drugi współkomentator że grze. Wszystko to na celu, żeby no, doktor jak największej autentyczności, tak jak jest e, w samym programu piłkarskim, a jednocześnie no, żeby e, było rozmaite i głosowe, bo też była taka, taki był zamysł samego e, wydawcy, czyli firmy Electronic Arts E, opartej na nadzorcach sprawdzonych podczas no, największych imprez, kiedy prezentować i mam współkomentatora zawodnika czy trenera byłego, który swoją biernością, e, osobą, dodaje no, przede wszystkim wiarygodności w sensie oceny samego widowiska, czy samego wykonanych poszczególnych przez zawodników sytuacji na boisku. Strzał, obron, ustawienia, e, analizy błędów, udanych akcji itd. Tak Dają bramkę, ten, który strzelił, którego strzelił przedstawiać nie trzeba. Mówiłem o nim tutaj troszkę poza grą, jak gdyby, że e, Peczowiec po kontuzji swego czasu najmłodszy reprezentacji Anglii powrócił do tej reprezentacji. Myślę, że musimy w Moskinie swego czasu, jak pamiętam, grał z sporem królewskim, teraz mamy e, również Polaka. Myślę, że walor e, przechodzenia gdy mówiliśmy, gdy wybrali to, co zaplanowali wybrać, mieliśmy tych Polaków granicy triumfować. Ale myślę, że podstawowym walorem, z którym najbardziej się chyba ucieszą gracze jest to, że można samemu proponować się ciągle. I to jest ta, ta najważniejsza moim zdaniem, po bo pierwsza rzecz powiedziałem, te rzeczy są skrywane i ujawnione nawet dla nas, że no, jak gdyby współtworzymy, znaczy nie jak gdyby współtworzymy tę grę, ale wiadomo, że, że tajemnica zawodowa obowiązuje. I myślę, zobaczymy będę mógł powiedzieć, na ile one są wyzwaniem nowym, ale myślę, że na pewno wyzwaniem są, bo tak jak ja rozmawiałem z tymi, którzy poprzednio grali, no to już pewne nawyki były zagrożone. Chodzi o to, że poprzeczkę trzeba w y, samej piłce podnosić, prawda? Tak samo ta Akumując rozpacz no do dopóki że nie została, a potem myślę, że Panów wrażenia będą ciekawsze od mojego komentarza o tyle na Państwa, jak go psujących tę grę, ponieważ y, nie komentarz jest do oceny, ale sama przyjemność gry jest do oceny, a skoro dowiedzieliśmy się tutaj o tych wszystkich nowościach, które są, o możliwościach e, gdyby lepszej obrony, manewrowania bramkarzem, czy pisania poszczególnych cech do poszczególnych graczy, typu Ronaldinho, to dribble, zapach, to czy to świetne podanie, e, z chęcią poznam opinię, czy posłyszę opinię, tak jak Państwo, e, no, tych, którzy byli grali w Kanadzie, zapoznanie się z Commodore 8 jeszcze wprawdzie bez komentarza, ale za to e, już z tymi wszystkimi gościami technicznymi, które blisko, e, które zostały prowadzone. I jeszcze raz będzie okazja. Już nie wiem, mamy czasu końcowo być może będzie rozstrzygnięcie, to musieliśmy wybrać drugą połowę, żeby były unikalne. To też jest zawsze taka swoista zabawa dla grających. E, doświadczeń mistrzów Polski powiem, że no często dochodzę do wygrywkami, ponieważ e, zawsze staramy się w metodzie pucharowej przebywającego wyeliminować, a wygrywającego zostawić e, w grze. To też jest ważne, bo na tym spotkaniu już absolutnie są owładnięci i do tego stopnia, że szukają swojej szansy, żeby znaleźć się w reprezentacji Polski e, poprzez eliminację, które w ostatnim roku, jak pamiętam, była eliminacja polskana, jeśli nie to nie poprawi, ale tego nie poprawi, bo to był Poznań, Warszawa, Łódź, Wrocław, Katowice, Kraków, Szczecin, Warszawa. E, I jest taka szansa, że można wystąpić w danym mieście, oczywiście trzy najlepsze grupy w Warszawie, ale jeśli się nie powiedzie, w którym miast można wygrać do innego miasta jeżdżą na tej imprezy, spotykając się z tymi, dużymi grają. No, widziałem te same twarze, a naj, e, takim lepszym przykładem jest fakt, że w Warszawie wygrał chłopak, który e, był zdobywcą na trzech czy czterech turniejach. Nie udało się, w Warszawie był chyba drugi albo trzeci w tej grze, nie może poprawiać znalazł się w reprezentacji Polski, bo dotarł do turnieju najpierw w Leniacjach Warszawskich, do tego turnieju ogólnopolskiego, a później ogólnopolski zajął drugie czy trzecie miejsce i znalazł się w reprezentacji na, na reprezentacji Polski na finał mistrzostw świata. I co ciekawe, pojawiają się młodzi ludzie, bardzo młodzi ludzie, którzy na przykład e, siadają z tymi superspecjalistami i naprawdę czasami, sobie jest ważne, nie są bez szans, bo e, kiedy rozmawiasz z tymi ludźmi, pytasz, się pytają, pytam, ile grać na przykład? On mówi, ja dopiero zacząłem 3 miesiące temu. Ja mówię, no to jest znakomicie zapanowałeś. I to nie jest znakomicie, ale udało mi się. Ja na przykład chłopakiem, który już e, gra drugą edycję Fizów e, wersją polską językową, czyli 2007, a ten zaczął 3-4 miesiące temu. Także y, to też jest urok, y, ale myślę, że tak jak sama futbolu, no, piękno futbolu polega na tym, że jest nieprzewidywalny. Y, brawa dla grających skończyło się jak nie się wyczyszczają. A proszę mi powiedzieć, jak manualny, w sensie przyzwyczajenia się. Tak, wiele się można powiedzieć, że są problemy manualne są najmiast. Można zagrać piłkę do końca boiska, do samego roku i czekać aż pracownik aż tam dobiegnie. Tak, Bardzo prosimy o opinię. Proszę powiedzieć. No, gracie, na co dzień gracie. Y, myślę, że to, co było celem Electronic Arts w tej FIFA 08, czyli nowe wyzwanie. Jest nowe wyzwanie? Na pewno wystarczy taka na nadużyć, bo w poprzedniej gry można było poznać pewne, pewne sposoby na strzelanie bramki i strzelać bramką wyłącznie z nie. Tak po dośrodkowania albo po lobach, z były 5 metrów. Tu już widać tego nie ma, dzięki temu, że jest kontrola nad bramkarzem lepsza. Na przewentowaniu? Tak, dokładnie. Co jeszcze z nowości chcielibyście e, uwypuklić czy podkreślić, czy na co byśmy uwagi, wprawdzie już decydując? Nie zwróciliśmy uwagi, nie mieliśmy okazji pogrzebać w statystykach składa, ale bardzo ważną opcją jest e, możliwość ustalenia płat informacji dla, dla pacjentów. Myślę, że wielu znaczy czekało na to. To znaczy wprowadzenie siebie do swoich informacji, to jest radocha? Myślę, że tak. Myślę, że przynoszą tego na przykład jako skrzydłowy. Dziękuję bardzo. Duże brawa dla naszych krajowych namacalny dowódczy pierwsze recenzje FIFA 08, a przecież e, promocja tej gry jest, przy e, zapowiedzi wyjścia tej gry jest dzisiaj i o to myślę grozi e, nas tutaj reprezentantów mamy chodziło, także dziękujemy i poprosimy o jeszcze. Dosłownie ostatnie dwie minuty, proszę Państwa. Bardzo dziękuję Porowie, jak będzie widok Państwa, faktycznie będzie można grać grę, do nie zaprosimy na, e, na skromny podstosunek. Natomiast na, na koniec przygotowaliśmy jeszcze e, niespodziankę, o której za sekundkę powiem. E, Darek przed chwilą wspominał o, o całym cyklu rozgrywek, które my regularnie prowadzimy dla, to no właśnie, dla, dla, kogo, dla graczy fikry, dla ludzi, którzy pasjonują się futbolem, dla wszystkich, którzy po prostu fajnie boją się ten sport i to będziemy robić w roku. To jest bardzo istotne. Oczywiście mamy całe, cały cykl zawodów pod egidą Mistrzostw Polski, też odbędzie, lecz po raz pierwszy w historii polskiej firmy tutaj Polskiego e, będziemy mieli oficjalnie FIFA Interactive World Cup w Polsce. To będzie e, dedykowany turniej. Ja są dla Państwa, którzy nie usłyszeli FIFA Interactive World Cup. E, duże zawody międzynarodowe, gdzie tak naprawdę zwycięzca z całego świata ma możliwość podczas e, uroczystej gali w Zurichu stanąć obok najlepszych e, piłkarzy, trenerów, najlepszego młodego piłkarza świata i tak to było w zeszłym roku. Młody człowiek z Węgier, który wygrał, stanął obok pana Schneckera, e, nie Schneckera, przepraszam, Blatera. E, tak, obok pana Blatera był e, najlepszy gracz, e, wtedy to był, który, którym to był. Cannavaro uważał też, że młody gracz w piłkę na konsolę czy na komputer ma szansę być ikoną i e, czymś tak pamiętaczego, zresztą globalnym jak... Dobrym, powiem Ci szczerze, że bardzo skromnie o tym mówisz. W Polsce będziemy mieli Mistrzostwa Świata w FIFA. Jedną z eliminacji. Także to jest... Człowiek, który tutaj osiągnie sukces, jedzie dalej i walczy z mężczyzn na świecie, a co osiągnie potem zobaczymy. Tendencje ma bardzo ważne? Na pewno, na pewno kilka godzin myślała o tym, bo były wydanie, było wydanie specjalne Mistrzostw Świata w 2006 roku, pewnie pomysł Mistrzostwa Świata w 2010, ale FIFA tą nadpółką coś większego, ale pewnie z okazji tego, że organizujemy Euro 2012, miejmy nadzieję, że te stadiony przynajmniej w Warszawie powstaną może taka dyskusja, że się pojawi. O tym pomyślimy, na razie kłod musi wrócić i odpocząć troszeczkę, potem będziemy myślał o kolejnych pytaniach e, I proszę naprawdę już na sam koniec e, jedna bardzo istotna rzecz. Wracamy do pewnej tradycji. pracujemy na rynku polskim z wieloma pisarzami, pracujemy z panem Darkiem, z panem Włodzimierzem również, pracujemy z klubami. E, chcieliśmy zrobić coś dodatkowego w tym roku, czyli no, mieć ambasadora marki w Polsce, postać, która jest dobrze uznawana, która się dobrze kojarzy. I myślę, że za chwileczkę Państwo zobaczą, to jest i chodzi o... Ja powiem, że tak, no, Grenat ma oczywiście trud, bo trudno, żeby było inaczej, skoro jego ojciec, tego oczywiście nie pamiętam, miał wtedy tylko półtora roku, e, zdobywał bramki, no i był gwiazdą reprezentacji Polski, która zdobyła trzecie miejsce w piłkarskich mistrzostwach świata w 1982 roku. Kiedy ojciec jego wraz z Biało-Czerwonymi grał w kolejnym mundialu w 1986 roku i też strzelił bramkę, e, to jedyną zresztą, którą bardzo zdobyli w tym turnieju, wtedy miał już 5,5 roku i oczywiście te bramki ojca, tę bramkę ojca pamięta. Potem wraz z całą rodziną i mamą przeniósł się do Niemiec na dwa lata, grał we Frankfurcie, znaczy ojciec grał we Frankfurcie, on chodził i patrzył jak ojciec to robi. E, potem z całą rodziną e, przenieśli się do Holandii. E, pytanie jest o to, czy jest podobny do ojca. Mówi, że oczywiście tak ma tak samo jak on, krzywe nogi, ale zdecydowanie się po pomaga. Nie przypuszczał pewnie, że jego życie tak się potoczy, że tam, gdzie będzie pierwszy raz grał za granicą, on też trafi, ale wcześniej swoje piłkarskie kroki stawiał w Holandii, e, takie już dłuższe, bardziej zdecydowane, łącznie z tym, że miał swój udział w zdobyciu przez klub, którym się związał, czyli Feyenoord w zdobyciu europejskiego pucharu, a później przeniósł się do Niemiec, tam gdzie zaczynał jego przygodę e, w zachowaniu klubowym futbolu jego ojciec. Co mi wiąże? A mianowicie to, że e, po 20 latach, kiedy ojciec strzelił bramkę Portugalczykom, on strzelił dwie. Może od tego momentu w Portugalii mówi się o syndromie Smolarków, bo o nim mowa, a jego imię to na cześć najsłynniejszego piłkarza portugalskiego, czyli Eusebiusz. Myślę, że zgodnie to się do Oficjalnie potwierdził, że 08 w Polsce na najbliższy rok będzie Eusebiusz Malarek. Jest mi tym bardziej e, miło pokazać Państwu, jak będzie wyglądała okładka najnowszej części. Proszę. to, że jednak no, w szczegółach jego przyjazdu, czy tego, co się będzie dalej z tą działo, będziemy prowadzić w tygodniach. Na chwilę obecną bardzo serdecznie dziękuję.